Բարև ձեզ, պարոն Աթանիսյան։ Բարև Երևի զարմանալի է, որ ձեզ հրավիրել ենք խոսելու ոչ թե քաղաքականության շուրջ, այլ գրականության։ Եվ քանի որ հաղորդաշարը ընդամենը մեկ հաղորդում է դերևս եթեր հերարցակել, այն կրում է Վերնատուն անունը Թումանյանի օրինակով, եւ քանի որ նաեւ Թումանյանի 150-ամյակն է այս տարի լրացել, լրանում, կուզենայի հենց այստեղից էլ սկսենք։ Ուրախ եմ, որ հանրային ռադիոյում նման հաղորդաշար է ստեղծվել եւ կարծում եմ այն իր լսարանը կունենա եւ դուք կարող կարողանանք մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին հասցնել այն ամենը, ինչին արժանի է հայ գրականությունն ու գրականությունը մշակույթը առհասարակ մենք կփորձենք հյուրընկալել մեր տաղավարում այնպիսի մարդիկ, ովքեր կապ ունեն ոչ միայն քաղաքացիության հետ, ստեղծում են, ստեղծագործում են կամ դասավանդում են, նաև մարդիկ, ովքեր սիրում են քաղաքացիությունը եւ կարող են քննարկել քաղաքացիությանը նվիրված խնդիրներ, քաղաքացիության շուրջ կարող են խոսել, վերլուծություններ անել։ Ինչ է կարծում, ինչ է տալիս քաղաքացիությունը ընդհանրապես գիրը մեր ժողովրդին, հատկապես մատաղ սերնդին, երբ որ մի քանի ամիս առաջ Երևանում էի եւ Թումանյանի անվան թանգարան էի բարձրացել, հանդիպել էի փոխտնօրենի հետ, Անի Եղիազարյանի, ես ձեզ հանդիպեցի այնտեղ, ձեր թոռան էի կուղեկցում Տիկինժենիայի հետ։ Սկզբից մտածեցի, որ ես տեսել եմ իմ հարցով պարզապես նման է Վահրամ Աթանեսյանին արտաքին տվյալներով, բայց պարզվեց, որ դա հենց դուք եք։ Ինչ է նշանակում գրական դաստիարակություն, գրականության դաստիարակություն, գրի դաստիարակություն։ Ես չէի ասի, թե մենք Թորնիկին Թումանյան տուն թանգարան ենք տարել հատուկ դաստիարակչական ինչ-որ նպատակով պարզապես քանի որ երեխան հաճախակի է լինում տարին երկու անգամ Երևանում է լինում եւ մինչ այդ նրա պատկերացրած նրա զգացած ընկալած Երևանը պարզապես հաճույքների մանկական խաղասրահների արևտրի կենտրոնների կամ հանգստյան գոտիների քաղաքներ այս անգամ փորձեցինք երեխային ցույց տալ մշակութային Երևանի որոշ օջախներ Թումանյանի տուն թանգարան Իսահակյան Արամ Խաչատրյան Եղշե Չայնցի տուն-թանգարան, որ เป զի նրա մոտ դերևս մանկական տարիքից ձևավորվի այն զգացողությունը, որ Երևանը միայն գեղեցիկ շենքեր եւ զվարճանքի վայրեր չէ, այլ քաղաք, որը ունի մշակութային, ազգային ոգի, որտեղ ապրում են լավագույն հիշողությունները, հուշերը մեր գրականության, արվեստի, մշակույթի, գիտության նշանավոր գործիչների մասին։ Պարոն Աթանեսյան, դուք ստեղծագործում եք, դուք ունեք տպագրված գիրք երկրի ժամանակը եւ կուզենայի մի փոքր մեր ունկնդրի ներկայացնեիք, թե որն է մեր երկրի ժամանակը ձեր տեսանկյունից եւ ձեր երկրի ժամանակը։ Ես ինձ չեմ համարում լուրջ ստեղծագործող, որովհետև լուրջ ստեղծագործությունը ամենօրյա չարքաշ տաժանակիր աշխատանք է։ Ես այդ գիրքը ստեղծել եմ ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում եւ նպատակ եմ ունեցել իմ կենսապատումը ներկայացնել որպես երկրի եւ մարդու ժամանակ։ Երկրի ժամանակ ասելով ես հավակնություն չեմ ունեցել բնութագրելու Հայաստանը կամ թեկուզ Արցախը իր ընդհանրության մեջ։ the im ընկալումների, իմ կյանքի, իմ ապրումների, իմ զգացածի եւ իմ համոզմունքների աշխարհն է, որը ես փորձել եմ ներկայացնել իմ եւ իմ որոշ ժամանակակիցների կենսափորձի միջոցով։ Այդուհանդերձ այդտեղ ընթերցողը կարող է հանդիպել եւ արվեստական գրականության տարերի եւ ժամանակագրության եւ պատմության, այսինքն մի յուրատեսակ սինթեզ է, որ կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրն անցել է այդ ուղով։ Ես ստեղծել եմ գիրքը նրա հասցեատ հեքիաթեր ընթերցողն է եւ կիսում ընդունում եմ յուրաքանչյուր ընթերցողի տեսակ ես անձնապես ընթերցողին պարտադրելու կամ ընթերցողին ուղղորդելու որևէ առաքելություն ինձ չեմ վերապահում եւ չեմ կարող խորհուրդ տալ թե ընթերցողը այդ գրքում ում կամ ինչ կամ ինչպես կտեսնի ես ներկայացրել եմ իրականությունը իմ ժամանակը իմ նախնիների ժամանակը այնպես ինչպես ինքս գիտեմ այնպես ինչպես ինքս հասկացել եմ այնպես ինչպես ինձ սովորեցրել է հասկանալ մեր դաժան իրականությունը եղել են կարծիքներ արձակ երազանքներ։ Գրախոսություններ եղել են գրքի մասին գրել է Մաքսիմ Հովանեսյանը, Սոկրատ Խանյանը, հանրային հերոստատեսությունն է երկու անգամ անդրադարձել։ Ստացել եմ հերախոսա զանգեր, շնորհավորանքի խոսքեր, շնորհակալության խոսքեր հնչել։ Այդ դու հանդերձ ինձ համար մեծագույն արժեք է մնում հանգուցյալ Լևոն Խեչոյանի կարծիքը, որ ես գրքին գցել եմ որպես վերջաբան։ Գրողների միությունը պատրաստվում էր կազմակերպել ձեր գրքի քննարկումը հասցրեց նման առաջարկությամբ հանդես եկան նրանք։ Կար այդպիսի ցանկություն նույնիսկ շնորհանդես գրքի քննարկում կազմակերպելու, բայց ես չունեցա այդ ցանկությունը, որովհետև այդ առողակարքային միջոցառումները ոչինչ չեն տալիս ոչ գրքի հեղինակին, ոչ էլ քննարկման մասնակիցներին։ Իմ կարծիքով, եթե գիրքը ունի անցնելու ճանապարհ, եթե գիրքը ունի իր ընթերցողին գտնելու հնարավորություն, ապա դա պայման տեղի ունենալ ստանալու եւ այստեղ գրական գազམ་ակերպության միջնորդության կարիք չկա։ Մանավանդ որ մեզանում վերջին տարիներին որքան էլ փորձել խուսափել, պետք է այս կարծիքը արտահայտեմ։ Մի հորի սովորույթ է ձևավորվել, երբ ցանկացած տպագրված գիրք դերևս տպարանային ներքի հոտը վրան, այսինքն դերևս տպարանից դուրս չեկած դառնում է շնորհանդեսի առարկա, երբ Կրոր սեղանի շուրջ նստում են մարդիկ, ովքեր նույնիսկ այդ գիրքը չեն կարդացել, ես համոզված եմ։ Երբեմն համոզվում եմ, որ մարդիկ նույնիսկ չեն կարդացել, բայց հավուր պատշաճի խոսքեր են ասում եւ տպավորություն է ստեղծում, թե Արցախում մեզանում միայն լավ գրականություն է ստեղծում, շատ լավ գրականություն է ստեղծում։ Միջդեռ իրականությունը այն է, որ ես ասում եմ որպես իմ շփումներից ստացած տպավորություն, Արցախի գրական ընտանիքի գրական արտադրանքը լայն պահանջարկ չունի, ոչ միայն գրաշուկայում, այլև ընդ ընթերցողների շրջապատում, որովհետև կյանքը փոխում է, հաղորդակցության միջոցները զարգանում են։ Մարդիկ համացանցում կամ կապի տեխնիկական այլ միջոցների միջոցով ծանոթանում են համաշխարհային գրականության մեծերին։ Վերջին տարիներին համաշխարհային գրական մեծերը թարգմանվել եւ տպագրվել են հայերեն, զանգվածային, այսինքն լավ լավ լավ նախաձեռնություն կա Երևանում եւ նրանց համեմատ գրական այդ մեծությունների համեմատ մեզանուց մեզանուց գրականությունը որ հանրային պահանջարկվածություն ունի, շատ ցավալի երևույթ է դա, որովհետև երկիրը, պետությունը, հասարակությունը բնութագրվում է ոչ միայն կամ ոչ այնքան բանակով, տնտեսությամբ, որքան որ մշակույթով, գրականությամբ, արվեստով։ Պարոն Աթանեսյան, դուք բաժանում եք հայաստանյան գրականություն եւ արցախյան գրականություն այս տարանջատումը դուք տեսնում եք ճիշտ է դա Երբեմն արվում է այդպես։ Ես չէի տարանջատի դա հայ գրականություն, հայ գրականությունը ընդհանրապես չեմ տարանջատել նույնիսկ խորթային ժամանակներում, երբ Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր եւ զարմանալի է, գիտեք, այն տարիներին, երբ Արցախը մաս էր կազմում խորթային Ադրբեջանին, այստեղ գրական մշակութային կյանքը ավելի աշխուժ է, քան այսօր։ Այդ տարիներին ստեղծվել է դիմադրական գրականություն։ Հիշեք Մաքսիմ Հովհաննիսյանի հրապարակախոսությունը, Մաքսիմ Հովհաննիսյանի արձակը, օրինակ ասենք նրա գյուղացի մարդիկ պատմվածների ժողովածում։ Հիշենք Մենք ժողովածում։ Մենքը արդեն Ղարաբաղյան շարժման տարիներին, ես նկատի ունեմ դրան նախորդող շրջանը։ Մինչև պատերազմը արդեն կարում է։ Հիշենք Վազգենովյանի դրամատուրգիան մասնավորապես եւ Պրոպուգի միառակ պատմեց պիեսը։ Գուրգեն Գաբրելյանի բանաստեղծությունները, Գուրգեն Գաբրելյանի ժողովրդական մշակումները, օրինակ նրա հորովելը։ Հիշենք, որ այդ տարիներին 70-ականների վերջին 80-ականների սկզբին Արցախում նոր գրական սերունդ ասպարեզ իջավ։ Այդ սերունդը այսօր 60-ի սահմանները հատել կամ հատում է այդ սահմանները, օրինակ Համլետ Մարտիրոսյան, Նորեկ Գասպարյան, Քիմ Գաբրելյան, Հրանտ Ալեքսանյան, Ռոբերտ Եսայան, բանաստեղծների արձակագիրների մի ջոկա, այսպես ասեմ, որը 80-ականների կեսերին արդեն մակարդակային երևույթ էր, այնքան որ ոդկ էր մեկնում մասնակից լինելու համահայկական գրական միջավայրին։ Ես հիշում եմ օրինակ 18-20 տարեկան էր Սլավիկ Հարությունյանը, երբ Երևանում դուրս տեսավ նրա բանաստեղծությունների առաջին գիրքը։ Այսօր էլ Սլավիկ Հարությունյանը դատելով համացանցում նրա ելույթներից լուրջ պոեզիա է ստացվում, բայց ահա ով է գալիս, ով է եկել, ով է փոխարինում, ով է փոխարինում գրական այդ սերնդին, ահա սերնդափոխությունը այստեղ կտրվել է։ Պաճառը ո՞րն է, պարոն Աթանեսյան։ Չունենք մենք խելացի երիտասարդներ ստեղծագործելուն ունակ երիտասարդներ։ Ես կարծում եմ ունենք գրականասեր եւ կարող են ստեղծել նաեւ գրականություն։ Պաճառը ըստ երևույթին սոցիալ պատմական է, որովհետև 80-ական թվականների գրականություն մտածելունդը որոշակի հայացքներ էր դավանում դա Արցախը Հայաստանի միավորելու, Արցախը Հայաստան դիտարկելու, Արցախը համահայկական գրական մշակութային դաշտ բերելու մղումն էր։ Այսօր այն ինչ որ իրականություն է, այդ իրականությունը չի մարսվում։ Այդ իրականությունը գրականություն չի դառնում, որովհետև մենք իսկ թույլ եմ տալիս ասել երբեմն դուք ենք տալիս ռազմահայրենասիրական իմ կարծիքով չափազանցված գաղափարախոսությանը, որը մերցնում է գրականությունը։ Այն նայեք, հիմա ասպարեզում այստեղ այնտեղ հանդիպող բանաստեղծությունները կամ փոքրիկ ժողովածությունները ամբողջովին ներծրծված են Արցախյան պատերազմի թեմատիկայով, ինչը արդեն անցյալ է։ Եվ ընդ որում այդ անցյալը մարսում եւ գեղարվեստականում է ոչ ըստ էության, այլ ըստ, այսպես ասեմ, քաղաքական հրահանգի, ինչպես որ դրված է պաշտոնական պատմագրությունը, պաշտոնական քարոշությունը, ինչպես որ դրված է, այն էլ արձագանքում է քաղաքացիության մեջ դե եւ դա էլ լինի, բայց այդ եղածը գոնե մակարդակով լինի։ Այդ եղածը քաղաքացիություն չի, որովհետեւ քարոշությունը չի կարող քաղաքացիություն լինել գրականությունը եւ քարոշությունը իսկ անկախության սերունդը չնայած անկախություն ասվածն էլ մեզ համար գոնե ինձ համար հարաբերական է անկախության սերնդին ըստիս արկախում է հենց այդ անկախության անորոշությունը այսինքն երբ չկա ճանաչում հիմա մենք Հայաստանում ունենք երիտասարդների մի խումբ Արամ Ավետիս, Գրիկ, Արամ Պաչյան կարելի է երևի մի քանի հոգու ասել նրանք կաղապարներ են փշրում գրականության մեջ ճիշտ է սկզբնական շրջանում են բայց ունեն ստանդարտներից դուրս գրականություն նորություն Հնարավորություն այսինքն նրանք գաղապարներ չեն փշրում, ես կարծում եմ որ նրանք ընդհանրապես փորձում են մասը կազմել համաշխարհային գրական շարժման։ Իդեպ նրանք գրում են համաշխարհային գրականության հսկաների ազդեցության տակ։ Բնական է այդ ազդեցությունը բնական է, բայց նրանք կարողանում են առօրյայից քիչ-ինչ վեր բարձրանալ, որովհետև եկանք գործունեն խոստովանեն Հայաստանը անհամեմատ ազատ երկիր է, քան մենք իսկ այդ ազատությունը հանգարում է ստեղծագործողին։ Իհարկե, իհարկե, երբ չկա հասարակական քաղաքական որոշակիություն, երբ Արցախի քաղաքական կյանքը, քաղաքական միջավայրը միատարր է, երբ գերիշխում է միայն մի լոզունգ, ոչ մի թիզող, ոչ մի նահանջ, արդար պահանջ, Սրանից էլ ածանցում է գրականությունը, որը միջակայությունից վեր բարձրանալ չի կարող, որովհետև կրկնում եմ, քարոշությունը գրականություն չի դառնում։ Քարոշությունը գրականության մահն է, որի օրինակը խորթային գրականությունն է։ Հատորներով գրվել է եւ պոեզիա, եւ արձակ, եւ այդ հատորներից այսօր ոչ մեկը չի թերթվում։ Այսօր թերթվում, ընթերցում է այն, ինչ որ խորթային ժամանակում եղել է այլախոհության պտուղ Հիմա մենք չենք կարող լինել այլախոհ մեր քաղաքացիության մեջ։ Ըստ երևույթին Արցախում այլախոհություն չկա, եւ քաղաքական սերունդն էլ չի համարձակում լինել այլախոհ տեղի ունենում քաղաքական կյանքի էպիգոնություն գրականության մեջ։ Գուցե ես խիստ եմ դատում։ Ցանկության դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ այո, բանաստեղծների մի պլեյադա է ծնվել կան երիտասարդներ, անուններ թվարկել, ովքեր տպագրվում են բարբերական մամուլում կամ իրենց գրական վարժանքները տեղադրում են Facebook-ում, բայց դա գրականություն չէ, մեծ հաշվով գրականություն չէ, որտեղ դա չի ամբողջանում, դա չի դառնում գիրք, դա չի դառնում երևույթ։ Դա Արմեն Հովհաննեսյանի պոեզիա չի դառնում դա Վարդան Հակոբյանի պոեզիա չի դառնում։ Դա հանրային ընկալումների գեղարվեստական տրանսֆորմացիա չի դառնում։ Անձնական, անհատական մտորումներ են։ Եսականացվել է նաև մեր քաղաքանությունը, որը ինձ թվում է բացասական է ազդում։ Յուրաքանչյուր նոր հեղինակ, ասենք, վերջերս ես զրուցել եմ Արամավետիսի հետ, ես գրում եմ եւ ես ինձ համար եմ գրում, չեմ մտածում ընթերցողը կընթերցի, չի ընթերցի, լավ կդատի, վատ կդատի։ Եսակենտրոնությունը առհասարակ գրականության պարագայում քննադատելի չէ, որտեղ յուրաքանչյուր գրող, յուրաքանչյուր հերենակ իրոք անհատականություն է եւ գրում է այն ինչ որ ինքը ընկալում է, ինչ որ ինքը տեսնում է։ Գրող արվեստագետը ունի 6-րդ զգայարար այդ 6-րդ զգայարանի երևույթը ես Արցախում չեմ տեսնում։ Կամ տեսնում եմ շատ հազվագյուտ, հազվադեպ այս կամ այն հեղինակի մոտ որպես արկայծումներ։ Որոնք են մարտահրավերները ինչի գրականության գրականության մարտահրավեր գրականություն գրականություն ինքը պետք է մարտահրավեր լինի գրականություն ինքը պետք է ահազանգ լինի գրականությունը ինքը պետք է մարտակոչ լինի ահա այս թվարկածների բացակայությունն է որ ինձ դրդում է ասել որ մենք այսօր գրական կայացած շկոլա եւ գրական հանրայնորեն պահանջված արտադրանք կամ չունենք կամ ցավալիորեն քիչ ունենք գիրք առնելու խնդիրը գիրք կա բայց առնում ենք ընդհանրապես գիրք բայց գիրքը եւ համաշխարհային գրականություն առնելու գիրքը Ստեփանակերտում։ Ունենք մեկ գրախանութ։ Ես երբեմն անցնում եմ, ես երբեմն նայում եմ եւ իհարկե որքան էլ դա թանկաճույք լինի, եթե այնտեղ ես տեսնում եմ իմ սիրելի հեղինակին կամ անծանոթ որևէ հեղինակի, ապա այդ գիրքը ես գնում եմ, այո։ Բայց գիտեք, կան գրքեր, որոնց վերնագրերն արդեն իսկ վանում են։ Դատապարտք։ Եվ եւ որքան էլ դու ցանկանաս, չես կարող վճարել եւ այդ գիրքը տանել տուն որտեվ գիտեք գիրքը ապրանք չի, գիրքը քո կենցաղի, քո կյանքի մի մասնիկն է եւ ամեն պահի ձեզ մեկնում ես գրադարակից, վերցում ես քեզ համար ցանկալի գիրք։ Եթե այդ գրքի արժեքը լինի նույնիսկ 30-40000 դրամ, ես անպայման կվճարեմ եւ ձեր կբերեմ այդ գիրքը, եթե դա լինի Արամ Մաթեոսյան։ Արամ Մաթեոսյան այնքանով, որքանով, որ ես նրան արդեն ծանոթ եմ։ Եթե դա Եղիշե Չարենց է, եթե դա Վիլյամ Սարոյանն է, եթե դա Մարկես է։ Իսկ շարունակում եք գրել, կարող ենք մի ուրիշ ստեղծագործություն հանդիպել Վահրամ Աթանի Հովհաննիսյան ինքնագրով։ Ծանր է, ծանր է ստացվում ես փորձում եմ, բայց ցաներ է ստացվում, ես չեմ կարողանում օրեկան 5 տող գրել, թեև արդեն սկսել եմ եւ եթե չեմ սխալվում, մի քանի էջ արդեն շահադրանք ունեմ։ Ես հույս ունեմ, որ կարողանամ այս տարի տարեվերջին իմ 60-ամյակին հասցնել եւ նոր գիրք տպագրել։ Ինչ որ նոր գիրք տպագրել, որը կլինի իմ նախորդ գրքի երկրի ժամանակի որոշակի բացվածքը։ Ես ընթերցել եմ ձեր գիրքը, ճիշտն ասած դժվար է ընթերցում նաև, պիտի խոստովանեմ, բայց նաև դժվար էր կտրվելը, փորձում էի րոպե առաջ ավարտել գիրքը։ Սպասեմ այդ բացվածքներին, գուցե նրանք ինչ-որ բանով կօգնեն ավելի ճիշտ մարսել նախորդը։ Եթե հաջողությունը ինձ ուղեկցի եւ ես եւ ես վերագտնեմ այն ողջավորությունը, որով շարադրել եմ երկրի ժամանակը կամ որ որով ես գրում եմ իմ առօրյա հոդվածները, ապա այո, տարեվերջին ես հույս ունեմ, որ կունենամ երկրորդ գիրք։ Աթանիսյան, դուք սիրում եք երբեմն նաև գրական հերոսներին ամենօրականացնել, այսպես ասեմ, երբեմն ձեր խոսքը ավելի տպավորիչ դարձնելու, ավելի էֆեկտիվ դարձնելու համար օրինակ օգտագործում եք, ասենք, Սիզիփոսի անունը ճունենք մենք այսօրվա մեր գրականության Սիզիփոսը, երբեմն ասում եք Ռամզեսը, հերոսներ, որոնք գրականությունից են գալիս։ Սա ավելի տպավորիչ դարձնելու համար է խոսքը, հայմատության եզրեր գտնելու համար է անտիկ շրջանից մինչև մեր օրերը։ Կա նաև այսպիսի երևույթ, երբ գրականությունը մտնում է գրականություն գրողը ստեղծագործում է այլ գրողի, այլ հեղինակի ոչ թե տպավորությամբ, այլ մտածողության հետ զուգահեռաբար եւ օգտագործում է այլ հեղինակի գրական հնարքը կամ միջոցները։ Միջոցները։ Սա տարածված չէ, բայց կա գրականության մեջ կարելի է վկայակոչել նաեւ այլ օրինակներ, ինչ վերաբերում է իմ կողմից օգտագործվող այս կամ այն հեղինակի անվանը կամ որևէ արտահայտության, ապա ես սովորաբար նման շռայլությունից թույլ եմ տալիս, երբ առօրյա լրագրողական աշխատանք եմ կատարում եւ դա իհարկե խոսքին որոշակի պերճանք հաղորդելու զուտ հեղինակային մղում է։ Եւի նաեւ դիպականացնելու օրինակը։ դե, Ըստ երևույթին, երբ ես չեմ կարողանում գտնել իմ արտահայտությամբ, իմ իմ արտահայտությամբ իմ բարերով ինչ որ բնութագրական հատկանիշ, ապա դիմում եմ համաշխարհային գրականության կամ համաշխարհային ֆոլկլորի օգնությանը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։